Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, ծրագրի հյուրն է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շարամանյանը։ Պարոն նախարար, 2015 թվականին նախորդ տարվա համեմատությամբ պետբյուջեով շինարարության ոլորտին զգալիորեն քիչ գումար է հատկացվել։ Այս հանգամանքը ինչպես է անդրադարձել կապիտալ ներդրումներով մայրաքաղաքում իրականացվող շինարարության վրա։ 2015 թվականի պետական բյուջեում զգալի նվազել է կապիտալ ներդրումներին հատկացվող գումարները, 4 միլիարդ դրամով նվազել են ներդրումները, որը ազդել է եւ շրջաներում եւ Ստեփանակերտ քաղաքում իրականացվող աշխատանքների ծավալներին։ Սակայն նշեմ, որ Ստեփանակերտ քաղաքում հիմնականում մեծ կառույցները իրականացվում էր բարեգործական ծրագրերով, ինչպես դպրոցներ, երաժշտական քոլեջ շրջը, բայց կան նաև ծրագրեր, որոնք բարբերաբար յուրաքանչյուր տարի մենք նախատեսում ենք իրականացում Ստեփանակի քաղաքում։ Դրանց թվում է օրինակ հողոցների բարեկարգման աշխատանքները, Ստեփանագետի ջրամատակարարման մնացած աշխատանքները, դրանց թվում է հրետակոծությունից տուժած եւ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակելի տների վերանորոգման, վերակառուցման աշխատանքները։ Այս տարի եւս նախատեսվել են միջոցներ աշխատանքները շարունակելու համար, ճիշտ է այն զիջում է նախորդ տարում նախատեսված գումարներին, բայց դրանք ելի շարունակական են։ Դուք ասացիք, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ կրճատվել են հրետակոծությունից տուժած տների, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների տների վերանորոգման եւ վերակառուցման համար հատկացվող գումարները։ Ճիշտն ասած, անցած 2014 թվականին էլ դրանք շատ չէին եւ այսօր Ստեփանակերտում դեռևս կան ընտանիքներ, որոնք սպասում են իրենց հերթին տասնյակ տարիներ շարունակ։ Անցած ամիսների պատկերը խնդրում եմ ներկայացնել Ստեփանակերտում կառ կառուցման եւ վերանորոգման ինչ աշխատանքներ են կատարում, աշխատավարձերը, թոշակները, պետական նպաստները ուշացումով են տրվում, ժամանակին ֆինանսավորվում են շինարարական աշխատանքները։ Առաջին 7 ամիսերին մենք իրականացել ենք երամսյակային կտրվածքով նախատեսված աշխատանքները, որը 100%-ով կատարվել են, եւ այս պահին ֆինանսավորման գործընթացն է իրականացվում, ճիշտ է 100%-ով չի հաջողվել, բայց ֆինանսավորումը շարունակվում է։ Եվ եթե ասում եք շանում են նպաստները, թոշակները, ապա դա եւս անդրադառնում է շինարարության վրա եւ չի կարող շինարարությունը ֆինանսավորից նպաստները թողել կամ թոշակները։ Դա նշանակում է, որ շինարարական կազմակերպությունները, այսպես ասենք, պարտքով կատարում են իրենց աշխատանքը։ Եթե իրավիճակը այսպես է, ապա պետք է համակերպենք այդ իրավիճակին, որովհետև մեր բոլոր գազམ་ակերպությունները դիտակցում են, որ նախորդ տարիներում զգալի գումարներ են նախատեսվել եւ այդ գումարներից իրենք մեծ շահույթներ են ստացել, այդ շահույթները օգտագործել իրենց թե տեխնիկական պարկի վերազինման, թե իրենց ինժեներական հանձնակազմի վերազինման, թե նոր սարքավորումների, նոր տեխնոլոգիաների ձեռքբերման ուղղությամբ եւ այսօր պատրաստ են ավելի մեծ ծավալի աշխատանքներ կատարելու, սակայն ֆինանսական միջոցների սողության պատճառով դա չի հաջողվում եւ մենք հորդորել ենք մեր շինարարներին, որ իրենց ներուժը օգտագործեն, իրենց սեփական միջոցները օգտագործեն այս իրավիճակում եւ բանվորների աշխատավարձերը ժամանակին տրամադրելու համար եւ մատակարարներին գումարները տրամադրելու, ինչու՞ չէ նաեւ պետական բյուջեի հարկերը վճարելու համար Ինչ որտեղ դա այո հաջողվում է խոշոր կազմակերպությունների մոտ, սակայն փոքր կազմակերպությունները ինչ որտեղ արդեն հանդիպում են մեծ դժվարությունների, բայց ինձ թվում է սա ժամանակավոր բնույթ է կրելու եւ հաջորդ տարվանից եւ տալիս տարի արդեն մենք պետք է հստակ իրականացնող աշխատանքներ միայն պլանով նախատեսված ծավալների չափով։ Այսինքն, եթե մենք ունենք մեծ քանթերներ, թե գյուղական բնակավայրում, թե Ստեփանակերտ քաղաքում, իսկ միջոցները չի բավարարում, դա չնշանակում, որ մենք պետք է էլի մտնենք այդպիսի մեծ ծավալների տակ եւ անթույլատրելի իրավիճակներ ստեղծվի մեր շինարական կազմակերպություններում։ Դա մենք հաշվի ենք առնելու եւ 16 թվականի պետական բյուջեի քննարկման ընթացքում արդեն ամեն ինչ կգտնի իր տեղը։ Հավատալ ներդրումների պետական պատվիրի ծրագրով Ստեփանակերտ քաղաքում նախատեսված են փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ մոտ 374 միլիոն դրամի եւ սրա մի մասը եկալի ասել զգալի մասը ուղղվում է նախորդ տարվա իրականացված աշխատանքների դիմաց ֆինանսավորմանը իսկ հիմնականում աշխատանքները իրականացվում է Սարոյան փողոցում որը ամենամեծ փողոցն է արժեքը կազմում մոտ 590 միլիոն դրամ եւ այս տարի նախատեսված է 120 միլիոն դրամ աշխատանքները ընթանում են հիմնական հունով եւ այս տարի փորձելու ենք արդեն համասարանի հարակից տարածքով Մխիթար Գոշպողոցով հասնել մինչեւ ազատամարտիկների փողոցը։ Այնտեղ եզրակարերի տեղադրման աշխատանքներն է ավարտված, կոմունիկացիաների մոնտաժման աշխատանքներն է ավարտված, մնում է մայթերի եւ երթևեկելու մասի ասֆալտապատման աշխատանքները իրականացնել այս տարի հաջողվի փողոցն ամբողջությամբ բարեկարգել։ Այո, չնայած դա դուրս է գալիս մեր ծրագրից, սակայն Կապալարո կազմակերպությունը իրականացնում է աշխատանքն Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհի իր հատվածում ասֆալտապատման աշխատանքները, որը ավարտելուց հետո Ստեփանակերտ քաղաքում այդ հատվածը կավարտի։ Սլավա Կասպարով, Շիրվանզադե փողոցներում եւս իրականացվում են աշխատանքներ։ Սկսվել է նախորդ տարվանից աշխատանքները։ Մենք հանձնարարել ենք մեր ամենախոշոր կազմակերպություններից մեկին Կարավան ժամանակապատասխանատվության ընկերությանը իրականացնել կոմունիկացիաների հեղեղատար եւ կենցաղային կոյուղու մոնտաժման աշխատանքները։ Մոտ ժամանակներս արդեն կսկսեն եզրակարերի տեղադրման, եւ մնացած աշխատանքները։ Ճիշտ է, ելի շատ քիչ գումար են նախատեսված, բայց գազագերբությունը իր միջոցներով արտավորվել է շարունակել աշխատանքները։ Դա մենք նախատեսում ենք ավարտել արդեն 2016 թվականին լրիվությամբ։ Այնուհետև ժամանակակարման համակարգում ենք իրականացնում աշխատանքներ, մնացած աշխատանքներ կա, որը չի ազդում Ստեփանագետ քաղաքեսօրյորա դրամատակարանում, սակայն կան թաղամասեր, առաջին գոտու մի հատված, որը ավելի բարձր է, քան մեր ֆիլտր կայանները եւ այնտեղ արդեն առանձնահատուկ մոտեցում է իրականացվելու եւ դրա նման միկրոարտ աշխատանքներ աչափնյակ թաղամասում, նոր արեշ թաղամասում, նրա համար այս տարի նախատեսվել 301 միլիոն դրամ եւ ելի աշխատանքները շարունակվում են եւ վերևությամբ այդ գումարը իրացվելու է։ Սկսելու ենք մոտ ժամանակներս օգոստոսի վերջին արդեն սեպտեմբեր ամսում հրետակոծությունից դուրժված եւ զոհվածազատ ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման աշխատանքները ոչ շատ մեծ գումարներ են նախատեսված, կոնկրետ հետագործությունից դժվարստների վերանորոգման համար մոտ 100 միլիոն է նախատեսված։ Քանի ընտանիքի կհերիքի։ Ու միջինը մի ընտանիքի տան վերանորոգման համար 4-ից 5 միլիոն դրամ է յուրաքանչյուր տարի է նախատեսվում են նման գումարներ 100 միլիոն դրամի չափով։ Ունենք ցուցակներ հակապետանի կողմից տված եւ ըստ այդ հերթացուցակի իրականացվում են աշխատանքները։ Ներկայությամբ ցուցակում քանի տուն կա, որ վերակառուցման ենթակա է։ Մոտորապես 300 դրա համար էլ բողոքներն առաջանում որ ինձերտը չի մոտիկանում եթե ամեն տարի մի 20 բնակարան պետք է վերանորոգենք հասկանալի է որ շանալու է հերթերը Հնարավոր չէ բնակիչը իր միջոցներով, եթե հնարավոր է, վերանորոգի տունը, գումարը պետությունը հատկացնի։ Ամեն դեպքում հորդորում ենք մեր բնակիչներին, որպեսզի իրենք փոխհատուցման կարգով ստանան այդ գումարը եւ իրենք իրենց ընտրած վարպետներով, իրենց ուզած ձևով իրականացնեն աշխատանքները, քանի որ ցանկացած բնակարան մտնելով միշտ առաջանում են խնդիրներ բնակչի եւ քինարարի միջեւ։ Մենք նախատեսում ենք մեր պլանով նախատեսած աշխատանքները, իրենք ուրիշ ցանկություններ ունեն, դրա համար ավելի հարմար է մենք տրամադրենք գումարների փոխհատուցման կարգով եւ կարելի ասել որ մեծամասնությունը համաձայնում է միայն այն ընտանիքները որոնք չունեն հնարավորությունները օրինակ կան երկու զոհ ունեցող ընտանիքներ որտեղ տղամարդ չկա ինչ որ ընտանիքներ կան այդ հարցով դրա համար մենք ենք իրականացում այդ աշխատանքները զոհվածների ընտանիքներին էլ նույն ձևի էլի նախատեսված է 100 միլիոն դրամ մոտ 400 ընտանիք էլ այդ ցանկում է գտնվում այստեղ խոսքը վերաբերում է ոչ թե ոթարային տներին սա զուտ վերանորոգման աշխատանք շարունակվել։ Եվ կարելի ասել, որ հիմա բոլոր մեր զոհվածների ընտանիքների տները իրոք որ ենթակային վերլուծման։ Մանկապարտեզների հարցը։ Նախադպրոցական հիմնարկների կապանակիտ քաղաքում ընդհանրապես այդ խնդիրը շատ լուրջ է դրված, որովհետև նախադպրոցական հիմնարկները չեն հերիքում երեխաներին ընդունելու համար եւ այդ իսկ պատճառով մենք այս տարի նախատեսել ենք Սարոյան 1 շենքի առաջին հարկի տարածքը վերիության վերակառուցել մանկապարտեզի ներսի բոլոր աշխատանքներն ավարտված են գույքով ապահովված, այս պահին տարածքի բարեկարգման տաղավարների տեղադրման աշխատանքներն են ընթանում։ Ավարտվել են նաև Բաղարշյան փողոցում առանձնատան հարմարեցված շենքի վերանորոգման վերակառուցման աշխատանքները այնտեղ արդեն ընթանում են դասապրոցեսները այնուհետև Բաղարամյան փողոցում ենք լի գտնվում է ավարտման փուլում փորձելու ենք սեպտեմբերի 1-ին դրանք ավարտել Վաղարշյան փողոցում դուք նշել եք, որ այնտեղ հնարավոր է գից սենյակներ կառուցել եւ նոր խմբեր ընդունել։ Խոսքը այդ մասին է, որ ասում եք արդեն երեխաները հաճախում են։ Հիմա ընթանում են նոր մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքները ճանապարհների նորոգման առումով ինչ է արվել։ Ճանապարհների վերանորոգման այս տարի մենք եւ Ստեփանագերտի համայնքային բյուջեի հաշվին եւ պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված էր գումարներ Ստեփանագերտ քաղաքում փոսային վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնել։ Մի փուլի աշխատանքն ավարտել ենք մոտ ժամանակներից երկրորդ փուլի աշխատանքներն ենք սկսելու, որ ավելի քիչ է, գալացել որ հիմնականում Ստեփանագերտ քաղաքի այդ փոսային աշխատանքները ավարտված են։ Մաղարշյան փողոցը եւ Հարակից փողոցների։ Ունենք մենք նախագիծ բոլոր այդ փողոցների վերանորոգման, վերակառուցման, կոմունիկացիաների ձևափոխման, նոր կոմունիկացիաների կառուցման, դա բավականին լուրջ գումարների հետ է կապված, մոտավորապես մինչեւ 5 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը։ Խոսքը վերաբերում է Վաղարշյան փողոցի հենց մուտքից սկսած մինչեւ Հին Արմենավան, Նոր Արմենավան, Հայկավան։ Նախատեսում ենք արդեն 16 թվականից սկսել այդ աշխատանքները։ Ծրագրի մեջ մտնում է նաև Վաղաշյան փողոցը Կրկիժան թաղամասով կապել Լուբաբյան փողոցի հետ։ Հեղեղատար գոյուզու կոլեկտորների կառուցման աշխատանքներն են արդեն ընթանում Տիգրան 1-ից դեպի 38 թաղամաս այդ կոլեկտորն է կառուցվել արդեն ընթանում են աշխատանքները Լաձեժդա հանդիսունի սրահի հարակից տարածքում գտնվող Ձորի միջով մինչև Տիգրան 1 փողոցը։ Կարսեգո փողոցի, Սարոյան փողոցի, Կամո փողոցի շենքերի գովագծերը միացնելու են այդ կոլեկտորին։ Բակերի բարի կարգում ինչ փողոցներում է ներկայումս ընթանում։ Միայն Սարոյան փողոցում։ Դա շատ մեծ փողոց է, Սարոյան Մխիթար Գորշ փողոցներն են իր հարակից այդ շենքերի Սարոյան 8, 16 շենքերի բակերով կառավարության հետ համաֆինանսավորմամբ եւ բարեգործական միջոցներով ընթացող շինարարության մասին կխնդրեի խոսել կոնկրետ հանրապետական ծնդատան նոր շենքի կառուցման ընթացքի մասին, ուրուցքաբանական դիսպանսերի, երաշտական քոլեջի։ Քոլեջի առաջին մասնաշենքը արդեն հազար է շահագործման, որը ֆինանսավորում է Մոսկվայի բարերարան Մեն Շահազիզյանը, երկրորդ մասնաշենքի արդեն կմախքը կառուցված է, ներքին հարդարման աշխատանքները շարունակվում։ Ավարտվելու է 2016 թվականին։ Բարեգործական ծրագրերով իրականացվել է երկու շենքերի ճակատային մասերի վերակառուցման աշխատանքները Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին հարակից երկու շենքերի յուրաքանչյուր շենքի վրա ծախսվել է մոտ 40 միլիոն դրամ։ Բարեգործական ծրագրերով Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հետ իրականացում է սկսվել ռուսկավանական նոր հիվանդանոցի կառուցման աշխատանքները հանրապետական հիվանդանոցի հարակից տարածքում։ Մենք նախատեսում ենք նաև բարեկարգել հանրապետական հիվանդանոցի տարածքը միջև պոլիկլինիկայի շենքը, որը նույնպես ֆինանսավորելու է Տաշիր ընկերությունների խմբի հիմնադիր բարերար մեր հայրենակից Սամեն Կարապետյանը մոտորերից բանակցություններ ենք վարելու Սամեն Կարապետյանի հետ ներկայացվելու են նախագիծը, որից հետո արդեն հատկացվելու են անհրաժեշտ գումարներ եւ սկսվելու են աշխատանքները։ Նույն ձևով այսպես կոչված Կալցեվոյի հաղթանակի հրապարակի հարակից 4 շենքի ճակատային մասերն են բարեկարգվելու, որոնք նույնպես խոսք է տվել Սամեն Կարապետյանը ֆինանսավորել, դրա նախագիծներն են արդեն պատրաստ են, աշխատանքներ են տարվում նախկին Օկտեմբեր կինոթատրոնի տարածքում, քանի որ այնտեղ կիսատ է մնացել շինարարությունը, համապատասխան նախնական տվյալներ ենք հաղորդելու Ծանիկ Կարապետյանին, որը արդեն ուսումնասիրելով նոր նախագիծ կազմելով արդյունքայում եւս այդտեղ իրականացվել են աշխատանք։ Մարզահամերգային համալիրի կառուցման նախկինում այդպես է եղել, բանակցությունների արդյունքում կբարձվի թե ինչ է կառուցվել։ Բնակիչներին, ստեփանակերտցիներին հետաքրող մի շատ կարևոր հարց տանիքների ծառերի նորոգման հարցը դուրս մնաց մեր տեսադաշտից։ Այս տարի ոչինչ չի նախատեսվում կատարել։ Երկու շենքի տանիքին վերանորոգելու Վաղաշան փողոցում մի շենքի արդեն աշխատանքները սկսված են, հույսո ավարտից հետո կսկսվի։ Այնուհետև մենք իրականացել ենք Ղողաշյան փողոցի հարակից շենքերի պլանիկների հնարողման նախագծերը, մշակվել են արդեն նախագծերը, սակայն ֆինանսական միջոցների սովորության պատճառով ես նշեցի, որ համարյա 4 միլիարդ դրամ կրճատվել է եւ կրճատելուց հետո հնարավոր չէ բոլոր ուղղություններով իրականացնել աշխատանքները։ Պետական դրամատիկական թատրոնի վերակառուցմանը Ստեփանակերտցիները անհամբերությամբ են սպասում։ Գործի փաստաթղթային փուլը երբ կավարտվի դրամատիկական թատրոնի վերակառուցման հագեցան նախաշխարհ փաստաթղթերը մշակում են Հայաստանի գազագիտության կողմից ճարտարապետ Արտուր Մերչյանի գլխավորությամբ այս պահի դուրությամբ ընթանում են շտանտները նոր մենք տվյալներ դեռևս չունենք բայց իմ կարծիքով այս տարի կավարտվի նախագծերի մշակման աշխատանքները սակայն դա եւս մեծ գումարների հետ է կապված եւ կփորձենք բարեգործական միջոցներով մեր հայրենակիցների կողմից հատկացված միջոցներով իրականացնենք այդ աշխատանքները։ Դա եւս շատ պահանջված է, արդեն որ երրորդ տարին է նորմալ չի գործում մեր դրամատիկական թատրոնը շենքային անբարեկարգ պայմաններից ելնելով։ Դրա համար որակարգային հարց է, խնդիր հարց է եւ պետք է դա եւս լուծում տանք։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի օգոստոսի 14-ի թողարկումը։ Մեր հյուրներ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Նրա հետ զրույցը վարում էր ծրագրի հեղինակը Ծովինար Գրիգորյանը։